Nahi dugun erria kanboko oposizioak gehiengoari leporatzen dio lurrak laborantzako eremutik kentzia, bizitigi berriak eta gune ekonomikoen sortzeko asmoz. Gehiengoak dio, kanbon, aktivitate ekonomiko guti dela, Frédéric Barden hirigintzako asuanta. Je pense que pour une ville comme Cambo, et nous pensons au niveau de, du groupe majoritaire, que euh, avoir une zone économique à Cambo, c'est indispensable pour le développement et la diversification aussi de, de l'économie de Cambo. Geinerat Jean-René Etxegarai elkargoko buruak azpimarratu duen bezala PLU berrian laborantzako larogoita amabi hektara lur gehiago kausi ditazke orain kanbon, Frédéric Bardin. Nous redonnons davantage de terres agricoles aux agriculteurs. Il y a 92 hectares de plus en terres agricoles, même si nous avons fait passer des terres naturelles en agricoles. Mais nous avons figer ces en, en agricole. Donc c'est effectivement quelque chose d'important. Parian argitxu iriart urruti nahi dugun erriako autetxiak dio zenbakiak trafikatzen dituela gehiengoak sinestarazteko laborantxako lur gehiago badela, entzuten dugu. Esta egia, dukutria da. Hor atatzen dituzte xifre batzuk animalikoak larugo izak ezakitzen bat. Larugo eta amabiektara ah, gehiago. No, Esta egia. Gainera berdaiakin horien konduetan, emaiten dituztela lur horietan, lur batzuk diadanik erabiliak direnak Eh, laborantxan. Eta gero, pasatu dituzte lur erremu tipi batzuk, A edo N, eta behaz horien kalkuluak dira, kalkuluak egiten duzte, eta bukaeran, eba ebe ikusten duzu, ah, bai, uh, eh, gehiu bada, me lur tipi horietan ez da egiten al eh, laborantxarik, eta faltsua dira gainera. Kamboko PRUaren ez da agerian utzi die elkargoko haute baitezpadakoa baitez padakoa izanen zaiela erriarteko PLUI baten muntatzia lehen bailean.